Ai, ai, tá gravando, mano, DJ? Aê, mano, DJ! Mano, eu, eu vim com uma ideia diferente hoje, mano. Não, não, na, não, nada contra os beats de sininho, de vidrinho, de, de, lata, de panela. Nada contra os DJ que faz música com panela aí, tá ligado? Aí, mano, o bagulho é doido, mano. Aí, eu tava, tava, tava com o mano DJ assistindo uns vídeos da Furacão 2000, tá ligado, mano? Dança da Motinha, Bola de Fogo, Atoladinha, os caralho a quatro, pá, Jonathan da Nova Geração, ah, DJ Malboro, DKB, de pá, várias antigueiras aí. Aí pá, o mano falou, mano, alguém tinha que voltar com esse bagulho, parceiro. Alguém tinha que voltar, mano. Falei, caralho, mano, eu tô cansado de ver os caras chamando as minas de piranha, mano. Não é assim, mano. Antigamente não era assim, mano. Antigamente não era piranha as minas, mano. As minas eram bem tratadas, mano. Pô, olha que legal, as minas eram chamadas de tchutchuca, mano. Popozuda. Que mina que não quer ser chamada de potranca, mano. É, é o sonho de toda mulher ser chamada de potranca, ladrão. Ai. Vem popozuda, vem que vem tchutchuca Vai popozuda, vai que vai tchutchuca Vem popozuda, vem que vem tchutchuca Vai popozuda, vai que vai tchutchuca Vem popozuda, vem que vem tchutchuca Vai popozuda, vai que vai tchutchuca Oi, oi, pau das maluco, oi Taca piroca nas putas, oi, oi, pau das maluco, oi Taca piroca nas putas nós maluco. Oi, taca piroca nas putas. Catuca, catuca, catuca, catuca nas popozoi. Catuca, catuca, catuca, catuca nessa chuchoi. Catuca, catuca, catuca, catuca nas popozoi. Catuca, catuca, catuca, catuca nessa chuchoi. De segunda a sexta eu vou lá pro ele. Sábado, sábado e domingo às 17 de segunda a sexta, Marconi no ele Saba, sábado e domingo é Pantanal e Rai. De segunda a sexta, baile no Elê. Saba, sábado e domingo é putaria. De segunda a sexta, eu colo no ele Saba, sábado e domingo a 17 é putaria. Catuca, catuca, catuca, catuca nas popozões. Catuca, catuca, catuca, catuca nessa tchutchuca catuca, catuca, catuca, catuca nas popozô. Catuca, catuca, catuca, catuca nessa tchutchuca. É lá e mano DJ, tá no fake da Furacão 2000. <laughs>